Kur'an Ziyafeti Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Ziyafeti başlıyor. Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Kur'an Ziyafeti programında ziyafetlerin en güzelinde Erkam Radyo'da birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu programımızda Kur'an ziyafetinde bugün gene iki değerli hocamızı dinleyeceğiz. Birisi merhum Hafız Yahya Soyiğit hocamızı ve ikinci olarak da Mısır'dan yaşayan efsane olarak bilinen Doktor Ahmet Nayna Üstad'ı dinleyeceğiz. Değerli Kur'an dostları, Kur'an ziyafeti programımıza merhum Hafız Yahya Soyit hocamızın tilavetiyle başlayacağız. Ama öncesinde bu güzel insandan bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim. Kendisinden istifade ettiğimiz bir dönemde hastalığını haber aldığımızda kendisini ziyaret etmek nasip oldu. O ziyaretimizin bir bahsinde Alvarlı Efe Hazretleri'nin şu sözlerini nakletmişti. Sabır kıl her belaya, rahmeti rahmanı incitme diyor. Tabi her belaya sabret, Allah'ı incitme. Demek ki belalar Allah'ın ehli tevhide bir imtihanıdır. Eğer sabretmezse, isyan ederse bu bela nereden geldi? Beni mi buldu? Böyle mi olacaktım derse rahmeti rahmanı incitirsin diyordu. Merhum Yahya Soyit hocamızı ziyaret ettiğimizde Hazreti Eyyub'un sabrının Hazreti Ebu Bekir'in sıdkının ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muhabbetinin çepeçevre sardığını gördük. Rabbim merhum Hafız Yahya Soyit hocamıza ve Kur'an üstadlarımıza rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, hizmet ettikleri Kur'an'ı kendilerine yoldaş eylesin. Amin. Şimdi Yahya Soyit hocamızdan Ali İmran suresi 31 ila 41. ayeti kerimeleri birlikte dinliyoruz. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله 我分。 محررا فتقبل مني إن الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إنك سميع الدعاء قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإن الأكثار صدق الله العظيم Değerli Kur'an dostları, merhum Hafız Yahya Soyit hocamız bizlere Ali İmran suresi 31 ila 41. ayeti kerimeleri tilavet ettiler. Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Habibim, Resulüm, de ki, Ey insanlar! Eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir.'' çok affedicidir. Engin merhamet ve ihsan sahibidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Gerçek şu ki, Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti. Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, semi ve alim yalnız sensin. Derken onu doğurunca da Ya Rabbi dedi. Ben bir kız doğurdum Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da onun neslinden gelecekleri de o melun şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum. Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. İşte o sırada, Zekeriya Rabbine niyaz edip Ya Rabbi dedi. Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek hem efendi hem gayet zahit hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler dediler. O, Ya Rabbi dedi. Nasıl benim çocuğum olabilir ki? İhtiyarlık başıma çökmüş. Hanımımsa kısır hale gelmiştir. Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar buyurdu. O, Ya Rabbi bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin deyince Allah senin işaretin şudur. Üç gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu. Sadakallahül azim. Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler.'' Değerli dostlar, merhum Hafız Yahya Soyit hocamızdan Ali İmran suresi 31 ila 41. ayeti kerimeleri dinledik. Şimdi Mısır'dan Doktor Ahmet Nayna üstadı dinleyeceğiz. Bizlere Mü'min suresi 64 ila 68. ayet-i kerimeleri ve sonrasında Adiyat suresi ile İhlas surelerini okuyacaklar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الأرض قرارا قل إن هو الذي خلقكم من ثم من علقة ثم يخرج والذي خلقكم من فإذا قضى والله إن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد صدق الله العظيم Değerli dostlar, Doktor Ahmet Nayna Üstad'dan Mü'min Suresi 64 ila 68. ayet-i kerimeleri, Adiyat Suresini ve İhlas Surelerini dinledik. Bu ayeti kerimelerde ve surelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir. O daima diridir.'' Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey Resulüm de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı.'' ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır.'' ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. O hem dirilten hem de öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız ol der, o da olu verir. Adiyat suresi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Harıl harıl koşanlara, nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara, ansızın sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki, şüphesiz insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi? Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.'' İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, O Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Sadakallahül azim.'' Muhakkak ki azim olan Allah en doğruyu söyler. Değerli Kur'an dostları, Cenab-ı Hak Kur'an'la hayatımızı nakış nakış işleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tekrar bir Kur'an ziyafeti programında buluşana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Erkam Radyo'da Hafız Mustafa Efe ile Kur'an Ziyafeti programını dinlediniz.